O, onlar üçün ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlamışdır. Bu böyük uğurdur. Bunu Allah subhanahu teala yalnız və yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üçün onun sahabələri üçün və yalnız onların ardınca gedənlər üçün hazırlamışdır. Bu ayə açıq aydın dəlildir ki, cənnət yalnız və yalnız peyğəmbərlər üçün və onların ardınca gedənlər üçündür. Onların ardınca gedənlərdən biri də Əbu Zər radiyallahu anhudur. Zəhəbi rahiməhullah öz məşhur kitabında Siyar Aləmin Nübələdə qeyd edir ki, Əbu Zər radiyallahu anhu deyir ki, Ənə xamsul xamsəti fil İslam. Mən 5 beş nəfərin 5-cisiyəm. İslamı qəbul edən 5 beş nəfərin 5-cisi. Yəni ilk İslamı qəbul edənlərdənəm. O İslamı necə qəbul etmişdir? Bu çox maraqlı hadisədir. Və o peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən hansı nəsihətləri almışdır? Bu da çox maraqlı hadisədir və həmçinin o necə vəfat etmişdir. Bu lap maraqlı hadisədir. İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, Əbu Zər radiyallahu anhu eşidir ki, Məkkədə bir nəfər peyda olub, özünü Peyğəmbər elan edib və qardaşından xaiş edir ki, ged ondan bir xəbər gətir. Görüm, insanlara nə deyir, nə danışır? Qardaşı gedib, qayıdır və deyir ki, o insanlara əxlaqlı olmağı, yaxşı işləri əmr edir. Və həmçinin onun danışdığı da şeir deyildir. Onun danışdığı başqa bir şeydir, şeirə bənzəmir. Abu Zər radiyallahu anh deyir ki, mən öz-özmə bu mənə kifayət deyil, dedim. Gərək gedim özüm, baxım, görüm, bu adam nə deyir, nəyi təbliğ edir və özümlə azuqa götürüb, su götürüb, yemək götürüb yola düşdüm. Gəlib Məkkəyə çatdım, Kəbənin yanına gəldim. Axşam düşdü və Əli İbn Əbi Talib radiyallahu anhu mənim yanıma gəldi. Gördü ki, yerdə uzanmışam, mənə öz evində qalmağı təklif etdi. Və bir gecə onun evində qaldım. Səhər yenə azuqamı götürüb Kəbənin yanına qayıtdım. Yenə gözlədim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlmədi. Axşama qədər yenə Abu Ali ibn Əbi Talib gəldi. Radiyallahu anh. Gəlib yenə mənə evində qalmağı təklif etdi. Üçüncü dəfə də bu təkrar olduqda Əli ibn Əbi Talib mənə belə dedi. Dedi, sən qərib adamı oxşayırsan, uzaqdan gəlmirsən. Nə isə axtarırsan, mənə de, mən sənə köməklik göstərim. Mən ona dedim ki, Söz verirsənmi, mənim dediyimi heç kəsə deməyəcəksən və mənə kömək edəcəksən. Əli, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu söz verdi. Kişi kimi söz verdi ki, sənin dediyini heç kəsə deməyəcəyəm və sənə köməklik göstərəcəyəm. Bu vaxt Əbu Zər radiyallahu anhu deyir ki, mən Məhəmməd axtarıram. Sallallahu aleyhi və səlləm. Əli ibn Əbi Talib dedi ki, gəl dalımca. Gedək mən sənə onun yerini göstərim. Və nəhayət gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına çatdıq. Onu görəndə üzündə o nuru gördüm və başa düşdüm ki, bu insan yalan danışa bilməz. Bu insan başqa insanlara bənzəmir və dərhal ona mənə İslamı başa sal dedim. İslam nə olan şeydir? Rasulullah s.ə.v mənə İslamı başa saldıqda kəlmə-i şəhadətimi deyib müsəlman oldum. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məndən xahiş etdi ki, bu haqda heç kəsə bir söz söyləmə. Ged öz Rifar qəbilənə və orada Biz açıq aydın İslamı bəyan edənə qədər sus, heç kəsə heç nə söyləmə. Yoxsa səni öldürərlər, səni incidərlər. Abu Zər radiyallahu anhu deyir ki, ya Rasulullah, məyər biz haqq üzərində deyirikmi? Məyər bu din haqq dini deyilmi? Nə üçün mən bunu gizlətməli, kimdənsə qorxmalıyam? Peyğəmbər s.ə.v yanından çıxıb gəlir Kəbənin yanına və deyir, ey ərəblər, ey bədəvi ərəblər, Əşhədu ən la iləhə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rasuluhu. Allahdan başqa ibadətə layiq olan heç bir tanrı yoxdur və Məhəmməd onun qulu və elçisidir. Sözsüz ki, müşriklər yığışıb onu döyür. Və Abbas radiyallahu anh hələ o dövrdə müşrik idi. Onu müdafiə edir və deyir ki, siz nə edirsiniz? Bizim ticarət qafilələrimiz, karvanımız Rifar qəbiləsindən gedib keçir. İstəyirsiniz ki, ticarət əlaqələrimiz onun, onlarla pozulsun, aramız dəysin, bununla işiniz olmasın. Lakin Əbu Zər radiyallahu anh elə ki, görür ki, təhlükə ondan sovuşdu. Qalxır ayağa, yenə öz dediyini deyir. Əşhədu ən la ilə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rasuluhu. Deyir və kişi kimi çıxıb gedir. Heç kəs də ona toxunmur. Bu cür o İslamı qəbul edir. Radiyallahu anhu. Əbu Zər radiyallahu anhu onun ləqəbidir. Kunyası. Bəs onun adı nə idi? Abu Zər onun kunyasıdır. Adı nə idi? Adı Cündəb ibn Cünadə idi. Radiyallahu anhu. Cündəb ibn Cünadə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə birgə olduğu müddətdə ondan bir çox nəsihətlər almışdır. Bu nəsihətlərdən yalnız və yalnız bəzilərini sizə çatdıracağam. Görün, sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən necə nəsihət alardılar və o onlara Nəyi nəsiyyət edərdi? Bu nəsiyyətləri yaxşı-yaxşı yadınızda saxlayın. Abu Zər radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir. Görür ki, yatıb. Onu narahat etmir. Bir müddətdən sonra yenə qayıdır, görür yenə yatıb, yenə onu narahat etmir və üçüncü dəfə yenə qayıdır. Nəhayət gəlib görür ki, artıq o oyanıb. Ona yaxınlaşır və deyir, mənə nəsiyyət elə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, o kimsə ki, Lə ilə illallah deyir və onun mənasını başa düşür, vallahi ki, o cənnətə daxil olacaqdır. O kimsə ki, la ilə illallah kəlməsini deyir və onun mənasını başa düşür, vallahi ki, o cənnətə daxil olacaqdır. Abu Zər radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, zina etsə, uğurluq etsə də belə, baxın, bu birbaşa xavariclərə cavabdır, rəddir. Peyğəmbər s.ə.v deyir, bəli, zina etsə, uğurluq eləsə də belə. Abu Zər bir daha təkrar edir, ya Rasulullah, zina etsə, uğurluq etsə də belə, Peyğəmbər s.ə.v deyir, bəli, zina etsə, oğurluq etsə də belə. Üçüncü dəfə təkrar edir, sual verir, deyir ki, zina etsə, oğurluq e-, etsə də belə, Rasulullah s.ə.v deyir, bəli, zina etsə, oğurluq etsə də belə cənnətə daxil olacaq. Dördüncü dəfə artıq Peyğəmbər s.ə.v ona macal vermir ki, sual versin və deyir ki, Abu Zərin xoşuna gəlməsə də belə, Abu Zər radiyallahu anh da onun yanından məyus halda çıxır bayra və öz-özünə təkrar-təkrar deyir ki, Əbu Zərin xoşuna gəlməsə də belə, Əbu Zərin xoşuna gəlməsə də belə, Əbu Zərin xoşuna gəlməsə də belə, o adam cənnətə daxil olacaq. Yenə nəsiyyətlərindən Rasulullah s.ə.v-in yanına gəlir və deyir ki, ya Rasulullah, mənə vəzifə ver, vəzifə. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, heç vaxt vəzifəyə can atma. Çünki sən zəif insansan. Vəzifə isə məsuliyyətli bir işdir. Kim o vəzifəyi yələnsə, o məsuliyyəti lazımınca, layiqincə yerinə yetirməsə, cəhənnəmə daxil olacaqdır. Yalnız o kəslərdən başqa ki, vəzifəsinə görə Allahdan qorxa və onu tam şəkildə yerinə yetirə, haqqını ödəyə. Onlar cənnətə daxil olacaq. Və qoy insanlar səni sevib, insanlar səni seçsin. Sən özünü can atma. İnsanlar səni seçsə, Allah da sənə kömək olacaq. Sən özün gəlib o yerə çatsan, Allah səndən üz döndürəcək, səni o insanlarla başlı başına buraxacaq və başını itirəcəksən. Abu Zər radiyallahu anhu görür ki, Peyğəmbər s.ə.v ona belə nəsiyyət edir və bunun nəticəsini bilmək istəyir. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, ümumiyyətlə vəzifə bu dünyada insan üçün rüsvayçılıq gətirir çox hallarda. Qiyamət günü isə peşmançılıq. Bu dünyada rüsvaysılıq, qiyamət günü isə peşmançılıq. Sonra yenə günlərin bir günü bir nəfər zənci Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir və deyir ki, Ya Rasulallah, Abu Zər məni təhqir etdi. Mənə qara, ey zənci deyə müraciət etdi. Və Peyğəmbər s.ə.v onu çağırır, deyir ki, axı o sənin qardaşındır. Sən bacardığın qədər özünü yediyindən ona da yedirtməli, özün geyindiyindən ona da geydirməlisən və Abu Zər radiyallahu anh o gündən tövbə edib qardaşlarına bacardığı qədər köməklik göstərir. Radiyallahu anhu yenə günlərin bir günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Abu Zər radiyallahu anh deyir ki, Ey Abu Zər, elə bilirsən ki, çoxlu dünya malına sahib olmaq, zəngin olmaq deməkdir? Deyir, bəli ya Rasulullah. Deyir, elə bilirsən ki, dünya malına məhrum olmaq, kasıb olmaq deməkdir? Deyir, bəli ya Rasulullah. Deyir, xeyr. Zəngin o kəsdir ki, onun qəlbi zəngin olsun və kasıb o kəsdir ki, onun qəlbi kasıb olsun. O kəs ki, daim naşşürdür, daim Allahın ona verdiyi ruziyə gileylənir. Onun nə qədər ruzusu bol olsa da, o yenə də kasıbdır ki, kasıbdır. Amma o kəs ki, Allahın ona verdiyi ruziyə şükür edir, nə qədər az olsa da o qədər o varlıdır. Əhməd bin Həmbəl, rahiməhullah deyir ki, mümin o kimsədir ki, var dövlətinin azalması onu kədərləndirmir, artması da onu sevindirmir. Hər iki halda o Allaha şükür edir və başa düşür ki, bu Allahın verdiyi ruzudur ya da imtihanı. Yenə günlərin bir günü Abu Zer radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, mənə nəsiyyət elə. De görüm, İbrahim aleyhissalamın səhifələrində, ona nazil olan o səhifələrdə, müqəddəs səhifələrdə nələr yazılmışdır? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Deyir ki, İbrahim əleyhissalamın səhifələrində bir çox şeylər yazılmışdır. Zalimlar barədə, məzlumlar barədə, lovğalar barədə, təməzəşarlar barədə və s. gözəl şeylər yazılmışdır. Və Peyğəmbər göndərilmir ki, dünya malı üstünə dünya malı yığmaqla məşğul olsun. Peyğəmbərlər göndərilir ki, məzlumun duası onlara toxunmasın, heç kəsə zülm etməsin deyə. Zülm olunan da məzlum onun əleyhinə dua etməsin. Və ağıllı kimsə o kəsdir ki, öz vaxtını bölsün. Bir vaxt ayırsın ki, Rəbbini yad etsin. Necə ki, biz indi Allahı yad edirik. Bir vaxt ayırsın ki, özünü hesaba çəksin. Otursun, fikirləşsin ki, mən bugün nə etdim? Nə yaxşılıq etdim? Ondan da artıq nə edim? Nə pislik etdim? Ona görə tövbə edim, bir daha onu etməyim. Həmçinin bir vaxt ayırsın ki, Allahın yaratdığı şeylər barədə düşünsün. Cəmaat Allahın bu cür yaratdığı günəş, ay, ulduz barədə düşünmür. Elə ki, eşidirlər ki, şir haradasa nərə çəkir. Onun nərəsi Allah sözünə oxşayır. Onu şişirdib ilahiləşdirirlər. Elə olmaz. Ondan da böyük möcüzələr var. Onlar barədə düşünün. Allah günəşi, ayı, ulduzları yaradıb. Quranda da deyir ki, bunlara baxın, ibrət alın. Onlar barədə heç düşünən yoxdur. Gör, nə barədə düşünürlər. Nəyi şişirdirlər. Həmsinin Bir vaxt da ayırsın özü üçün, ailəsi üçün, valideynləri üçün, qohum əqrabası üçün, qardaşları üçün, dünya malı qazanmaq üçün, yeməyi, içməyi üçün, dünyavi işləri üçün. Bu vaxtı da ayırmaq haram deyil. Bu da peyğəmbərlərə xas olan şeydir. Və həmçinin ağıllı kimsə özü üçün üç şeyi yığar. Ahirət üçün azuqə, dünya üçün azuqə, Bir də Allahın ona haram buyurmadığı, istənilən şeydən istədiyi qədər istifadə etmək, zövq almaq. Nə qədər halal yeməklər var. Nə üçün bir dənə haram buyurulmuş şeyə can atmalısan? Nə qədər halal içkilər var. Nəyə görə bir haram buyurulmuş şeyə can atmalısan? Ona görə ki, şeytan halal şeyləri qoyub, bir haram şeyi insanlar üçün elə gözəlləşdirir ki, lakin insan onu yeyənə qədər onu içənə qədər və yaxud zina edənə qədər ona xoş gəlir. Qıraqdan ona gözəl görsənir. Elə ki, o proses qurtarır, bitir, o əməli edir, ondan sonra peşman olur ki, mən nə etdim? Elə buna görə buna can atırdım, ondan sonra peşman olur. Ağıllı adam isə əvvəlcədən özünü o şeylərdən çəkindirməlidir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, kifayətdir ki, gözəl əxlaqlı olman üçün kifayətdir ki, dilini qoruyasan. Artıq əskik danışmayasan, onun bunun namusuna, işinə toxunmayasan, qarışmayasan. Sonra Əbu Zər radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, bəs Musa aleyhissalamın səhifələrində nələr var idi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, orada bir çox ibrətlər var idi. Bu ibrətlərdən deyir ki, mən təəccüb edirəm o kimsəyə ki, yəqinliklə öləcəyini bilir. Yəqin bilir ki, öləcək. Lakin nə vaxt baxırsan, şadyanalıq içində, indiki dövrdə restoranlarda, barlarda və s. yerlərdə heç ölüm barədə düşünmür. Amma bilir ki, öləcək. Kimdən soruşsan, əqidəsindən aslı olmayaraq deyəcək ki, əlbəttə öləcəyəm. Amma ölümü barədə düşünmür. Ona hazırlıq görmür. Həmsinin mən təəccüb edirəm o kimsəyə ki, cəhənnəmin haqq olduğunu bilir, lakin elə hey gülür. Nə vaxt baxırsan, bu adam gülür. Bir dəfə də olsun belə ağlamır. Doğrudur, cəhənnəm barədə ona sual versən deyəcək ki, boş şeydir. Öləndən sonra aparın məni quyulayın. Bir quyuya atın, heç nə olmaz. Nə inirsən bu dünyada et. Lakin onun fitrəti belə demir. Daxili hissləri belə demir, bunun əksini deyir. Ona desən ki, sənin ölən bir atan ya anan, ən əzizin, qoy cəhənnəmli olsun. Onun qəzəbləndiyini görəcəksən. Görəcəksən ki, daxili qəzəbi tutur daxildən qəzəblənir ki, mənim atamı, anamı söydün və saxı cəhənnəmə inanmırdın. Nə üçün qəzəblənirsən? Bax, daxili hissləri cəhənnəmin haqq olduğunu təsdiqləyir. Əlbəttə, bizim üçün, mümin üçün Quran kifayətdir. Daxili hisslərə qapılmağa ehtiyac yoxdur. Həmçinin deyir, mən təəccüb edirəm o kimsəyə ki, qədərin haqq olduğunu bilir. Bilir ki, hər şey əvvəlcədən qədərə yazılıb. Qədərdən artıq bir heç bir əməl etmək olmaz. Lakin çalışır ki, Allaha qarşı nə isə etsin. Allahın ona yazdığından artıq nə isə etsin. Onu da edə bilməyəndə başlayır naşürlü etməyə, nankorluq etməyə. Həmçinin mən təəccüb edirəm. O kimsəyə ki, dünyanın gəldi gedər olduğunu bilir, fani olduğunu bilir, lakin qəlbini dünyaya bağlayır. Birazdan Peyğəmbər s.ə.v-in dünyanın nəyə bənzətdiyini görəcəksiniz. Sonra yenə deyir ki, mən təəccüb edirəm o kimsəyə ki, haqq hesab olacağını bilir, Allah qarşısında cavab verəcəyini bilir, lakin buna hazırlıq görmür. Sonra Əbu Zər radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, mənə nəsiyyət elə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allahdan qorx. Çünki Allahdan qorxmaq təqva bütün işləri yoluna qoyur. Bütün işlərini sənin avan edəcəkdir. Əbu Zər radiyallahu anh deyir, ya Rasulullah, yenə nəsiyyət elə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, çoxlu-çoxlu Quran oxu və Allahı tez-tez yad et, xatırla. Çünki bu sənin üçün yer üzündə bir nur və göydə bəzək olacaqdır. Nə deməkdir bu? Yer üzündə nur, hər kəs sənə baxdıqda üzündə nur olduğunu görəcəkdir. Vallahi ki, görəcəkdir. İslamdan qabaq olan cahilliyə dövründə çəkdirdiyiniz şəkilə gedin, baxın, sonra da özünüzə güzgüdə baxın. Fərqi açıq aydın Allaha and olsun ki, görəcəksiniz. Görəcəksiniz sizin üzünüzdə necə nur var. İslama gəldikdən sonra sizin simanız necə dəyişilib. Göydə bəzək isə Allah Taala mələklər yanında sizin adınızı çəkəcək. Mələklər sizi tanıyacaq. Əgər Allah sizi sevsə, mələklərə də əmr edəcək ki, onlar da sizi sevsin. Və göydə bir qarış boş yer yoxdur. Hər yerdə mələk var. Ya qiyamda, ya rükuda, ya səcdə vəziyyətində Allaha ibadət edirlər. Hamısı sizi sevəcək. Ehtiyac yoxdur ki, dünyada olan 5-6 milyard insan sizi sevsin. Onların xətir, xətrinə, xatirinə nə isə edəsiniz ki, onlar sizi sevsin. Allah xatirinə edin ki, Allah sizi sevsin və Allahın pak mələkləri sizi sevsin. Sonra Abu Zər radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, mənə yenə nəsiyyət et. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, çox gülmə. Çox gülmək qəlbi öldürür və üzündə olan o nuru aparır. Çox gülmə. Abu Zər radiyallahu anh deyir, ya Rasulullah, mənə yenə nəsiyyət elə. Rasulullah s.ə.v deyir, cihad et. Əlbəttə, bu xavaricilərin düşündüyü təkcə silahla olan cihad deyil. Cihad dörd növdür. Silahla olan cihad yerində, zamanında, vaxtında, şərtlərinə uyğun. Şeytanla olan cihad daim, nəfslə olan cihad, o da daim və münafiqlərlə bidət əhli ilə olan cihad, o da daim və ən böyüyü də budur. Peyğəmbər s.ə.v Allah subhanahu teala Quran-ı kərimdə buyurur ki, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ cihadən kəbirə. Quran vasitəsilə onlarla ən böyük cihadı et. Ən böyük cihad da bidət əhli ilə dinə yenilik gətirənlərlə olan cihaddır. Çünki Rasulullah s.ə.v bunu izah edir. Bu, ümmətin zahidliyidir. Yəni, bunu etsən, sən lap o zirvəyə qalxacaqsan. Cihad İslamın zirvəsidir. O səni o zirvəyə qaldıracaqdır. O zirvəyə də hər adam çata bilmir. Ancaq Allahın istədiyi insanlar ora çatır. Sonra deyir, ya Rasulullah, mənə yenə nəsiyyət elə. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, kasıbları sev və onlarla oturdur. Kasıblar deyirdikdə təkcə pulu olmayanlar qəst olunmur. Pulu olub, lovğa olanlar, təkəbbürlü olanlar da var. Kasıb deyildikdə burada ancaq təvəzzökarlı olanlar qəst edilir. İstər pulu olsun, istər olmasın, Allah qarşısında təvəzzökar olanlar qəst olunur. Təkəbbürlərdən isə uzaq olun. İstər pulu olsun, istər olmasın. Sonra deyir, ya Rasulullah, mənə yenə nəsiyyət et. Rasulullah s.ə.v deyir ki, daim özündən aşağı səviyyədə olanlara bax ki, Allahın sənə verdiyi ruziyə şükür edəsən. Özündən yuxarı səviyyədə olanlara baxma ki, Allahın sənə verdiyinə naşükürlük etməyəsən. Sonra deyir, ya Rasulullah, mənə yenə nəsiyyət elə. Siz bunun dinə olan rəğbətinə baxın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, haqqı de, acı olsa da belə. Haqqı de, acı olsa da belə. Acı nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin başına gələn müsibətdən də daha böyük müsibət gələcək başına. Xeyr. Allah Taala hər kəsi imanına görə imtahana çəkir. Nə qədər imanın var, o qədər də sənə imtahan gələcək. Sən haqqı deməyində ol. Allah səni özü, özü bildiyi kimi imtihana çəkəcəkdir və özü bildiyi kimi də səni axıra qədər qoruyacaqdır. Vallahi ki, qoruyacaqdır. Sadəcə olaraq sən haqqı de. Bil harada nə danışırsan. Hikmətsizlik etsən, haqqı demək sayılmayacaq. Zülm etmiş olacaqsan. Çünki zülm nədir? Zülmün tərifi odur ki, bir şeyi öz yerinə qoymayasan. Bir şeyi öz yerinə qoymamaq zülmdür. Sən haqqı desən, amma yerində deməsən, zülm etmiş olacaqsan. Sonra Abu Zər radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, mənə yenə nəsiyyət elə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, öz eyiblərinlə məşğul ol, özünü düzətməyə çalış. Kişinin hər hansı bir, başqa bir kimsənin eyibini axtarıb araşdırması özü üçün eyibdir. Ayıbdır ona ki, başqa kimsənin eyibini axtarsın. Həm də özündə eyib ola-ola bunu etsin. İncildə də yazılıb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də deyib, səhabələr də bunu deyib, öz gözündə köpük ola ola başqasının gözündə çöp axtarma. İncildə də yazılıb bu. Peyğəmbər s.ə.v də deyib bunu, sahabələr də deyib. Öz gözündə köpük ola ola başqasının gözündə çöp axtarma. Və bir hədisdə də gəlir Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, ey dili ilə İslamı qəbul edib, hələ qəlblərinə iman daxil olmamış kimsələr, qardaşlarınızın eybini axtarmayın. Kim öz qardaşının eybini axtararsa, Allah da onun eybini axtarmağa başlayacaq. Allah da kimin eybini axtarsa, evinin içində olsa da belə, onu üzə çıxaracaq, onu biyabar edəcəkdir. Sonra Abu Zər radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənim çiynimə vurdu və dedi ki, ey Abu Zər, ağıllı olmağın üçün daim fikirləşməyin kifayətdir və Allahdan qorxmaq, qorxma, qorx, qorxan, müttəqi olman üçün daim susmağın, onun bunun namusuna toxunmamağın kifayətdir. Və əxlaqlı olmaq üçün daim Peyğəmbərə oxşamağın, onun, onun kimi olmağın kifayətdir. Və Abu Zər radiyallahu deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə nəsiyyət almağı xoşlayardım. Və elə vaxt, elə hadisələr olurdu ki, Dalbadal ona təkrar-təkrar suallar verirdim. Onu danışdırmaq mənə xoş gəlirdi ki, o çoxlu mənimlə danışsın. Çoxlu-çoxlu mənə nəsiyyət etsin. Və günlərin bir günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir kişiyə dedi ki, sən ahirətin üçün neysə hazırlamısanmı? Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bu sualı verdikdən sonra o kişi dedi ki, xeyr, mən ancaq Allahı və onun Rasulunu çox sevirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona dedi ki, hər kəs sevdiyi adamlarla bir yerdə olacaq. Baxın, görün kimi sevirsiniz. Kiminlə oturub durursunuz, kiminlə dostluq edirsiniz. Və Abu Zər radiyallahu anh gəlib deyir ki, ya Rasulullah, doğrudurmu ki, hər kəs sevdiyi adamla olacaq? Peyğəmbər s.ə.v dedi, bəli. Hər kəs sevdiyi adamla olacaq və Abu Zər radiyallahu anh dedi ki, ya Rasulullah, mən səni hər şeydən çox istəyirəm. Rasulullah s.ə.v dedi ki, sən sevdiyin adamla bir yerdə olacaqsan. Və Abu Zər radiyallahu anh bir neçə dəfə təkrar-təkrar soruşdu. Rasulullah s.ə.v ona təkrar-təkrar dedi ki, sən sevdiyin adamla bir yerdə olacaqsan. Bu sahabə heç Peyğəmbər s.ə.v vəfat etdikdən sonra ona gəlib desəydilər ki, sözündən dön, fikrini dəyiş, müəyyən məsləhətə görə, müəyyən vəziyyətə görə, müəyyən hala görə başqa bir fətva ver. Heç başqa fətva deyərdimi? Xeyr. Səhih rəvayətdə gəlir, Əbu Zər radiyallahu anhudan gəlib bir fətva verməyi xahiş edirlər. Radiyallahu anhu. Deyir ki, əgər bir iti qılıncı götürüb boynumun arxasına dirəsəniz, başımı kəsənə qədər fürsət tapdığım müddətcə Peyğəmbər s.ə.vələ eşitdiyimi deyəcəyim. Bu, onun İslamda necə möhkəm olduğunu göstərir. Və Abu Zər radiyallahu anhu, hətta Osman radiyallahu anhu xəlifə olduğu dövrdə gəlib ona öz sözünü deyərdi. Haqqı ona çatdırardı. Və günlərin bir günü Abuzər radiyallahu cəmaatdan ayrılıb hicrət edir. Səhra ilə gedir yoldaşı ilə, həyat yoldaşı ilə. Və bu vaxt əzəl gəlir. Ölüm gəldikdə baxmır kimə, nə vaxt, harada gəlir. Allahın yazdığı vaxt gəlir. Və Abu Zər radiyallahu anhuya səhrada gəlir. Həyat yoldaşı ilə səfərdə olduğu vaxt. Həyat yoldaşı onun can verdiyini gördükdə ağlayır. Abu Zər radiyallahu anhu deyir ki, nə üçün ağlayırsan? Qadın deyir ki, Axı sən öləcəksən, səni heç kəfənləmək üçün kəfənim yoxdur. O ki, qaldı səni üçün qəbir qazmağa, səni qüsül verməyə, dəfn etməyə. Bu qadın işi deyil. Mən nə edəcəyəm? Abu Zər radiyallahu anh deyir ki, qəm yemə. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə bir məclisdə idim. O bizə dedi ki, sizlərdən biriniz səhrada vəfat edəcək və onun cənazəsində bir dəstə mömin iştirak edəcək və onu dəfn edəcəkdir. O məclisdə kimlər var idisə, hamısı vəfat edib və hamısı harada vəfat edib, kimlər onları bastırıb, bundan da xəbərdaram. Heç biri səhrada vəfat etməyib. Birdə mən qalmışam, səhrada vəfat edən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin müjdələdiyi o adam da mənəm. Qadın deyir ki, sən nə danışırsan? Axı indi həc mövsümü deyil ki, gəlib səhradan kimsə keçsin. Abu Zər radiyallahu deyir ki, mən yalan danışmamışam. Mənim dediklərim də heç vaxt yalan çıxmayıb. Çünki mən nə demişəmsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən demişəm. Görəcəksən ki, mənim dediklərim doğru çıxacaq. Sən ətrafa nəzər sal. Qadın qalxıb ətrafa boylanır, görür ki, bir dəstə mömin gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi kimi. Gəlirlər onlara yaxınlaşırlar və Qadından soruşurlar ki, nə üçün ağlayırsan? Deyir ki, ərim vəfat edir, can verir. Ona görə ağlayırdım ki, bilmirdim kim onu dəfn etsin, necə dəfn etsin, nəyə kəfənləsin və onlar soruşurlar ki, kimdir bu? Qadın deyir ki, Abu Zərdir. Radiyallahu anhu. Və cəmaat hamısı bir ağızdan son nəfərə dək deyir ki, atamız, anamız ona qurban. O hamımızın çox istədiyi bir sahabədir. Və yaxınlaşırlar ona, ki, onu dəfn etsinlər. Sahabənin ölüm anında belə necə Allah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nəsiyyətlərinə riayət etməsinə baxın. Deyir, sizin aranızda əmir olan, vəzifə başında olan, qəbilə başında olan və s. olanlar varmı? Cəmaatın hamısı deyir, hamımız elə hərə bir yerin əmiri, bir, yer, bir qəbilənin başçısı, bir yerdə vəzifə başında bir nəfərdən başqa. O da Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhudur. Abu Zər radiyallahu anh deyir ki, qoy o məni dəfn etsin. Qoy o mənim üçün cənazə namazını qılsın, o məni bastırsın. Ölüm anında da istəyir ki, onu adi bir insan bastırsın. Abdullah bin Məsud radiyallahu anhu 32 yaşında vəfat edən Abu Zər radiyallahu anhunu daha doğrusu hicrətin 32-ci ilində üzr istəyirəm. Hicrətin 32-ci ilində vəfat edən Abu Zər radiyallahu anhunun cənazə namazını qılıb onu dəfn edir. Maraqlı burasıdır ki, Onun vəfatından 10 gün sonra Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh da vəfat edir. Allahdan istəyim budur ki, Allah subhanahu teala bizi peyğəmbərlərə və onun ardıcılları olan bu cür sahabələrə oxşarlardan və oxşarlardan etsin. Aqulu qawli hadha və astaghfirullah li və lakum və lisa'iril muslimin min kulli zəmb, astaghfiruhu və tubu ilayhi innehu huvel gafurur rahim.